Sveiki, tamstos. Prie mikrofono Ugdys Antanaitis, o kadangi aš balsą praradęs, tai šiandien apie Wikileaks kalbės daugiau mano pašnekovai, kurie mhm. patys pasistengs ir mm, savo klausimus pateikti. Aš tik tai jiems padėsiu, e, rodydamas pirštais ar kartais pamygdamas, o laidoje dalyvauja nepriklausomybės atkūrimo aktų signataras Rolandas Paulauskas bei politikas Gediminas Dalinkevičius. Taigi, Wikileaks Rolandai, kieno ta informacija? O, laba, laba ryta visiems pirmiausia, kurie mus girdite. <laughs> laba ryta. Taip. O šitą klausimą savo užduoda šiandien, aš manau, visas pasaulis. Versijų yra daugybė, o ir vienareikšmiškai atsakyti, tuo labiau mes čia nebūdami pasaulio centre negalim. Kas tai yra? Galima kurti kversijas. Ir aš, ir aš pasakysiu, bent jau trys pačios populiariausios versijos, kurios sklando internetinėje erdvėje ir šiaip žiniasklaidai pasaulio. Tai pirmiausia, pats toks paprasčiausias. Tai yra asmens žingsnis, štai yra toks. Asanžas, nepriklausomas, drasus, norintis tiesos. Don Kichotas. Don Kichotas, aš paskui kitą dar jam apibūdinimą turiu paruošęs. Bet intrigos dėlė iš karto nepasakysiu. Ir štai jisai padedamas to seržanto, kurio pavardės aš nepamenu dabar, kuris dirbo ten prie tų popierių, padedamas jo štai išmeta šitos kalnus informacijos. Kitas variantas – tai yra finansinių klanų karas. Mes neužmirškim, kad pasaulyje yra šiuo metu didžiulė finansinė krizė. Jis niekur nesidėjo – jinai iš esmės gilėja. Ir čia reikia vieną daiktą pasakyti, kalbant apskritai apie finansinę krizę. Per pastarosius keliasdešimt metų e, pelnas, kurį gauna grinai iš spekulacijos finansais, pasaulio tie stambesios grupuotės, jis stipriai išaugo. Palyginus su to, kiek prieš keliasdešimt metų pagrindinis pelnas būdavo iš gamybos, dabar yra grinai iš spekulacijos. Perkai parduodė akcijas, derivatyvus ir panašus dalykai. Ir šiandieną va, tas gyvenimas jiem yra nebeįmanomas. Ta rinka finansinė susiaurėjo. Ir atsiranda klanų interesų sandūra dabar. Yra įvardinimos saliginai tokias dvi Rothschildų ir Rockefellerių grupės. Tai yra gana saliginis pavadinimas. Už vienų stovi senas angliškas kapitalas, už kitų amerikoniškas, tai pasakykime. <clears throat> Ir jeigu iš tos taško žiūrėti, tai yra tokia versija, kad čia yra būtent Rothschildų, kurie E, yra šiuo metu Anglijoje. Aš sakau, čia viskas yra saliginai ir tai yra versijos. Ir ne veltui tada Asanžas šiuo metu yra Anglijoje, o ne kur nors kitur. Ir labai aš abejoju, kad jis iš ten bus kur nors paleistas. paleistas taip. Na ir trečias, trečias variantas, <coughs> atsiprašau, tai yra jau, kad už to stovi valstybės. Kur? Čia irgi spektras yra platus. Izraelis, ta pati Anglija, Rusija, Junktinės valstijos, štai pagrindiniai pretendentai į, į, į šito užsakytojus, taip sakykime. O kam iš tikrųjų tarnauja, aš paskui vėlgi, kad iškart visko neišsakyt, kol kas ir nepaaiškėjo. Bet kokie interesai būtų kiekvienos šalies, paskui aš pasakysiu, dabar žiūrim, ką šneka mūsų pašnegovas. Ačiū labai. Visų pirma, man aš norėčiau pasakyti, kad gerbimas Audrys Antnaitis labai spalvingai pradėjo šitą paslaptingą laidą. Ir aš <laughs> manau, tai baltas tinka tokia. <laughs> ir aš manau, kad čia yra vienas iš tokių jo, kaip puikaus tarsi žurnalisto, vieno tokio ėjimų. Palauksim, pažiūrėsim jo dirigavimo vėliau, bet aš tikrai linkiu jam sveikatos, kaip ir visi klausytai, manau, nes iš tikrųjų už lango, taip sakyti, tokios siaučia neaiškios virusų audros ir galbūt Gediminas, jeigu į pabaigą visi trys kalbėsim tokiais balsais, reiškia, čia jau Asanžo bakterija taip pat. Supratau. tai, žodžiu, aš manau, kad šiandien Asanžas be jokios abejonės yra Nu, taip sakyt, veikėjas e, pasaulio e, erdvėjai numeris vienas, kuris virpina, drebina ir įvairiai kitaip konstruoja galimybės, tačiau ne jis pats be jokios abejonės, tai tos galimybių ir veiksmų konstrukcijos, jos kyla iš tikrųjų nuo to, kam tai gali būti naudinga. Šiaip jau aš tai drįščiau galvoti, kad čia toks akivaizdus pavyzdys, kada jau 20 amžiaus pradžioj buvo galvota, kad gali būti kartais į labai iš mažo atsitiktinumo kilti labai daug didelių bėdų. Čia ir Beketas, ir kiti rašytojai senai jau yra pastebėję absurdo pjesėse, kad pasaulis, kuris jau taip glaudžiai koreliuojasi ir integruojasi visomis savo veiksmais, paslaptimis ir visų kitų dalykų, tampa, kaip nebūtų keista, nesaugesnis, o labiau pažeidžiamas. Gediminai, noriu pasakyti, kad belaukiant godo ir sulaukėm jo. E, ką gali žinoti? <laughs> Ką gali žinoti? Aš tik noriu pasakyti tokį dalyką, kad iš tiesų vienai par kitaip šiandien akivaizdu, kad labai mažas kažkoks tai, taip sakyt, nutekėjimas tos galingo informacinio srauto, o šimtas kiekis ar ten šimtai tūkstančių dokumentų ar kas nors, aš manau, nebeturi tokios didelės prasmės, todėl kad iš esmės atidengia vieną iš tikrųjų labai svarbę detalę. Kad šiandien tikrai mažas šis žantas ir kažkoks tai labai guvus žmogus galintis, taip sakyti, surasti landą, gali atidaryti ir sugriauti didžiulę bastioną, didžiulę užtvanką, kuri kaupia, sakysim, milžinišką informaciją ir tokiu būdu konstruoja visą mūsų pasaulio raidos eigą. Štai kur man atrodo šiandien yra vienas iš svarbiausių klausimų ir man regis, kad ne tiek ten tų diplomatinių depešų pavadinimai ar diplomatinių depešų turinys su vienu ar kitu, taip sakyt, aspektu. Be abejo, tai hmm, dabar viešumoje įdomu yra žinot, ką daro tėdai arba koks pranešimas kažkokį tai veiksmą sąlygojo. Tačiau pats mano galva pavojingiausias dalykas yra tai, kad šiandien mes nebežinome, kaip iš tikrųjų išlaikyti slaptumo grifą būtiną slaptumo grifą dėl vienų ar kitų konstrukcijų, tai viena, nes valstybės organizuojasi pagal savo turinį vis tik vienai par kitaip judėdamos raidoj. Gediminai įsikertų. Ar tu tikras, kad buvo norima išlaikyti tą paslaptį? Aš nesu to tikras, tai aš tik tai, bet kadangi mes šiandien vis vieną, man atrodo, Rolandai, turim pripažinti, mes kalbėsim teoriškai ir prielaidomis. Be. Tai reiškia, e, ta paslaptinga balso intonacija ir mūsų audra, jinai kūrė mums ir galimybės, ir leidimą. Tai aš ir leidžiu teoriškai galvoti. Pagal principą e, sukurta, taip sakyt, mūsų visa pasaulinė sistema, jinai yra valstybių konglomeracijos, valstybių interesai, valstybių tarpusavio santykiai. Valstybių. Valstybių, valstybių, be jokios abejonės, valstybių. Ir nu, valstybių. Sakai, lyg žinotum. Nu, o kaip kitaip? Tai... Aš, tai, tai aš tai žinau, kad yra trys, trys šaltiniai galimi - asmeninis, korporacijos ir valstybės. Ne. O tu sakai valstybės, lyg žinotum. Aš kalbu teorinį tokį, kaip sakyti, idealų įvaizdą, kuriame be jokios abejonės, jeigu korporacijos ar interesai peržengia valstybių ribas, valstybė tampa jau menkesnė negu korporacija. Šitoje vietoje gaunasi kaip? kad jeigu jau mes negalim konstruoti valstybės demokratinių kelių, tai korporacija nekonstruojama demokratinių kelių. Mes šitą labai gerai žinom. Korporacija yra asmens arba asmenų intereso klausimas. Štai čia ir kyla šiandien labai gera diena ir sveikinus visus, tai yra žmogaus teisų, taip sakyti, reiškia, e, pagrindimo diena ir aš norėčiau pasakyti vieną dalyką. Žmogaus teisų taip, e, doktrinos atžvilgių mes negalim sauliaisti, kad kokia nors monopolė, korporacija, kas nors galėtų pažeisti žmogų. Jau senai leidom. Nenorime, bet. Negalime. Nenorime, taip. Jau senai leidom. Dabar pertrauka. Taigi, Vikiliks laidoje dalyvauja Rolandas Paulauskas ir Gediminas Dalinkevičius. Rolandai, valstybė ar korporacija? Aš tik vieną daiktą pacituosiu, kurį girdėjau turbūt kokią 15 metų atgal per Laisvės radiją. Ten kalbėjo, nepamenu, kažkokios stambios tarptautinės korporacijos atstovas ir jis pasakė maždaug tokią frazę, kad šio laikiniam pasaulyje, sako, at mūsų korporacija, yra žymiai svarbesnė negu kokia nors Belgija arba Olandija. Nes mūsų biudžetas dažnai yra didesnis negu dažnos pasaulio valstybės. Nekalbant apie Lietuvą. Jau apie aš apie Lietuvą net nešneku, suprantate. Tai jau buvo ne dabar pasakyta, tai keletą metų atgal normaliai per Laisvės radiją aš girdėjau. Dėl to korporacija visiškai įmanoma, kad už to stovi. Bet pasakyti vienareikšmiškai negalim, reiktų tik pasakyti motyvus. Sakykime, jeigu tai yra asmeninis šaltinis, grinai asmeninio nusiteikimo šaltinis, tai yra siekimas PR, gal pinigų iš to uždirbti, jeigu korporacijos, tai yra kova dėl to ateities pasaulio, kuris dabar formuojasi, tai kova dėl finansinių srautų, kurie bus mažesni, kur, kur resursai bus mažesni ir kas išliks gyvas iš to korporacijos, susirėmė vat kaktomis. Interesas aiškus yra. Jeigu valstybės Vėl tas pats. Jungtinės valstijos šiandien yra labai sudėtingai padėti. Doleris kaip e, pasaulio matas mokesčių baigė matyti savo dienas. Jam reikia kažką skubiai daryti. Vadinama ta chaoso teorija, kuri, čia, nežinau, ar reiktų aiškit, bet yra trumpai šnekant tokia, čia ne mūsų suformuoluota, jungtinėse valstijose yra tam tikros grupės žmonių, kurias siūlo tą vadinamą chaoso teoriją. Kuo didesnis chaosas pasaulyje, tuo žmonės mėliau ims dolerį O šiandieną yra suinteresuotumas milžiniškas, kad tą dolerį imtų pasaulis. Yra interesas, bet yra ir kitų šalių, kurios gali turėti interesą. Dabar dar įdomus klausimas, tu užsipuolė tą Assange, ar ne? Kaltina visokiam nuodėmėm, bet aš paklausiu klausytojų ir savęs pats. Tai kas turi saugoti jungtinių valstybių paslaptis? Ar Assange'as turi saugoti, ar, <laughs> ar jos pačios turi saugoti? Jeigu jos tikrai nori ją saugoti. Aš nesu visiškai tikras, kad jos norėjo saugoti, bet tarkim, kad, kad, kad jau jie saugojo. Tai atsiprašau, Asanžas yra ne Amerikos pilietis, jis yra Australijos pilietis. Jis neturi jokio imperatyvo saugoti kitų šalių paslaptis, jeigu jam pateko ir jie nemoka apsėti su savo šitą informaciją, tai aš nematau čia jokio nusikaltimo. Bet dar yra įdomus dalykas, pačio Asanžo biografija. Atkirpkite dėmesį. Ir klausytojai, pabandykite įsivaizduoti, ką jūs žinote apie tą Asanžą. Išprivartavo. Tai čia dabar, bet jo biografija, iš kur jis atsirado? Ką jisai veikia? Sumat, yra labai mislinga asmenybė. Motina kažkokio klajojančio tekto aktorė, irgi reiškia galai į vandenį, nesuprasi, kur gyveno, neaišku. Štai iššoka toks ir dėl to man nu, nepalieka manęs abejonė, kad tai yra piaras daromas pačiam Assange'ui. Ir aš vat pasakau šiandieną frazę į eterį. Aš bandau palyginti pat savo Asanžą su Ben Ladenu. Taip, kaip buvo kūriamas mitas Ben Ladeno po rugsėjo 11, kurio greičiausiai jau tuo metu gyvųjų tarpe nebuvo. Bet jis buvo reikalingas tam tikrose piariniuose žaidimuose pasaulio politikoje. Jungtinėms valstybėms pirmiausia buvo reikalingas. Ir dabar jau Ben Ladenas antiek yra nugrota korta. Bet to jau kita epocha, kiti poreikiai. Ir štai atsiranda vėl tokia figūra, jau šį kartą žmogus yra matomas visiems, bet biografija vėl labai keista. Ir jis, ir jis kūrė, kaip, kaip po rugsėjo 11 buvo sukurtas terorizmo baubas, e, chaoso, vėlgi tą patį chaosą pasaulis ir buvo. Kitas pasaulis buvo. Taip, ir kitom. Tai dabar, aiškiai, informacinė erdvė irgi kūriamas yra chaosas, sukūriamas toks pat Bin Ladenas, šiuo metu Asanžas, jis, jis yra vadinamas šitokiu vardu. Bet man kažko labai susišaukė šitie du dalykai. O, dabar, o, realiai, o realiai išnekant, Vat galim ir perėti prie antros dalies. To jau, to jau pabendraukime ja. su klausytoju. Labadiena. Labadiena. Klausom. Ką jūs išvelgėte pastarajam Rusijos žingsnį, atrodo gražiam žingsnį Lenkijos link? Ar tai nebus tengiamas įtakot Lenkiją ir mm, spręsti energetinius pabaltijo klausimus, turiu omeny panašiai kaip ir Pietų Koreja buvo įtakota. Ačiū, ačiū gerbiamoji Gediminai. Ačiū labai. Žinot, šitas klausimas be jokios abejonės tarsi ir iškyla iš mūsų šito pokalbio, nes iš tikrųjų mum rūpi mūsų tauta, mum rūpi mūsų valstybė ir mes turim savo atsakyti, kokie mes būsim saugus, nesaugus, kaip mus kas veiks ir kokia mūsų likimo, taip sakyti, dalė laukia mūsų iš tikrųjų, nes čia negali nesutikti su Rolandu ir tikrai tenka pripažinti, kad mes gyvenam prieš aušryje naujos kažkokios tai uh, besirutuliojančios dramos, kuri gali paliesti jau gana didelį globalų pasaulį įvairiais būdais, nes reikia atkreipti dar vieną dalyką, kad vis dėlto šitas pasaulis, kuris yra virtualus, jis apima visą mūsų planetą ir jisai yra jau apipinės viską ir bet koks veiksmas šitoje erdvėje yra kur kas aštresnis, kur kas kietesnis negu, sakysim, lokaliniai konfliktai. Tai dabar ir, mielai poniai, noriu atsakyti, kad Žinot, tarp valstybių besimesga santykiai, jie turi įvairias dimensijas ir šiandien reikia pripažinti, kad mes, kurie visą laiką deklaravom ir tikėjomės, kad, taip sakyt, Lenkai yra labai mūsų dideli strateginiai partneriai, tai reikia prisiminti istoriją, kad mūsų Lenkų istorija labai ilga, tačiau toli gražu ne vien rožėm klota. Ir šiandien labai gali būti, kad kai kas gali ieškoti atsakymų iš tikrųjų, kaip sakyt, kokia būtų nauda didesnė Lenkijai su Rusija bendrauti ir taip toliau, negu kad matyti mūsų partnerystės nepaprastai svarius dalykus. Taigi čia nėra atsakymo tikro, bet yra prielaidos, kurios galbūt tikrai turi tikrą turi. Taip, dar kartą žodis klausytojui, laba diena. Labą dieną. Taip, klausom jūsų. Skambina Jonas iš Vilniaus. Žinote, labai aš sužavėtas e, Paulausko Davinkevičiaus mintim apie šio laikinio pasaulio vystimasi. Ir kad neužimt eterio laiko, aš tik norėčiau vieną pasakyti. Štai aš perskaičiau Jono Mikelinsko knygą Žmogus ir jo legenda. Ir štai jūs viską suprasit labai trumpa citata kol pasaulis visa burna neprabils apie pačių amerikiečių, kurie taip mėgsta girtis, didžiuotis, mokyti ir bausti kitus moralę bei nusikaltimus, padarytus antra, nuo antrojo pasantrojo pasaulinio karo metais ir vėliau Vietname, Irake ir Afganistane, tikro teisingumo šioje planetoje sunku laukti, sunku tikėtis pasaulyje ramybės, tvarkos, teisybės. Aš labai nustebau, kad mūsų patriarchą, kuriam jau virš 90 metų, nepristatė nacionaliniai premijai gauti, kuris toli gražu nesocializmo draugas. Visi labai taip pat kritikuoja, labai argumentuotai, bet ir lygiai kritikuoja tokius, reiškia, jungtinių Amerikos, dabar kaip vadina, Amerikos kirčiuotojai liepia Europą, Ameriką kirčiuot, nu tiek to Tai žinot, šiek tiek gal reikia ir mataitinį su mataičiu duota, bet pamiršt tokį, kuri, kuris, kuris tikrai išmintis, jūs paskaitykit ir Taip, ponas Antanaitis, parekomenduokit, pakalbėkit, pakvieskit į radiją šitą mūsų prozos gigantą. Ačiū, ačiū jums, kad išklausėt. Ačiū Jums, Jonai, tai Rolandai, Amerika, valstybės ir pagaliau, ką iš tikro pasakė, kokią informaciją mes gavome, ko nežinojome. Taip. Aš norėčiau ir paklausti visų, kurie, kurie domėsi iš to klausimų. O ką jūs tokio sužinojot iš šitos Wikileaks informacijos, ko vienai par kitaip jau nebūtų kas nors pasakęs? Dabar žiūrėkit, kada skaitai konkrečiai at tos pačios Rusijos erdvėj, kaip vyko informacijos rinkimas. Diplomatai pietauja su Vis, Rusija ir pasauliui žinomais asmenim, dažnai opozicionieriais, prie pietų stalo tie opozicionieriai išsako praktiškai pletkų lygio informaciją. Taip, ir tos pletkus tas diplomatas siunčia į Jungtinės valstijas. Kyla klausimas, už ką jie pinigus gauna tie diplomatai, suprantate. Tokių pletkų mes galim čia <laughs> prie šito mikrofono paskleisti tonomis, suprantate. O realiai kad kas nors būtų nuo to nukentėjęs, išskyrus vieną kitą ten, kur Vokietijoje ten atleidom kažkokį tai pavaduotoją ministrų. Smulkmenos visą tai. Jokių iš esmės bombų kol kas nėra. Dabar žiūrėkit, net toks įdomus faktas, kad tas pats Asanžas, jis išima pavardės prieš skelbdamas. Turbūt skaitit, ar ne? Jisai konsultuoja su jungtinių valstijų valdžia prieš skelbdamas, kas ten bus padaryta. Ar, ar, ar tą pavardį užtušuoti, ar šitą užtušuoti. Suprantate, tai nu, nukyla didžiulė abejonė, kas už viso to stovi, taip? Toliau pats informacijos kiekis yra antiek didelis, kad normalus žmogus ten susigaudyti ir skaityti to negalės. Ir jau visi yra priklausomi nuo tų, kurie komentuos šitą informaciją. Ir jie ką norės, tą išryškins, ja, ką norės tą. <laughs> Ja. Rolandai, tik tai jeigu leistis įterpti, tai žinai, prie to didelio kiekio staiga vis dėlto Lietuva iškyla tokia informacija, kad džentelmenas iš nacionalinio saugumo komiteto spaudė mūsų prezidentę. Ir tada kyla tik klausimas, o kodėl, o kam, o kaip, ar iš tikrųjų šitaip. Štai prašau, kiek iš karto inercijos ja, tai, tai. nuo šito plėtkų lygio, sakysim, ar ten kažkokios tai depešos. Jo, o dabar kas liečia patį patį valdymą, jeigu taip kalbėt pakeisti, tai nėra bejonės viena tik, man atrodo. Jeigu šito informacijoje, kuri dar grėsmingai, taip sakyti, yra, čia jau sutinku tikrai pučiamas burbulas ir daroma, taip sakyti, jau tokia nepaprasta tarsi versija, kad čia kažkas tai tokio ypatingo, o iš tikrųjų yra ištinamos ir pavardės, yra, taip sakyti, reiškia, dozuotai žiūrima ir svarstoma, tai gali būti, kad tai yra gana galinga geopolitinė, virtualinė, taip sakyti, šito erdvė ištraukta, paleista ir tegul ir norima, kad virtų taip sakyti, visame žiniasklaidos ir kitame, taip sakyti, pasaulyje šičia. Ir tokiu būdu slėptųsi tos pačios giliosios tiesos, kur vat, Rolandas iš karto teisingai sakė ir aš tikrai pritariu, kad šiandieninė finansinė padėtis, finansų, taip sakyti, paties stabilumo klausimas šioje, taip sakyti, erdvėje iš tikrųjų yra labai sudėtingas ir tik pridėsiu, šalia to, ką minėta ten Anglija ar Amerika, sakysim, pavardžiuos lygmenį. Tai aš manau, kad yra ir valstybių, kurios šiandien labai rimtai susidomėjusios šitom žaidime ir viena iš jų yra Kinija. Ir šitoj vietoje reikia įdomu dar sulaukti, kasgi išlys kokią informaciją, kaip bus pavadinta vienas ar kitas vadovas <laughs> šituose pranešimuose. Ir iš Azijos pusės. Štai kas yra įdomu, štai kas, kaip sakyt, kaip dėliosi šitie santykiai. Apie Kiniją beveik nieko ne Taip, pasižiūrėkit, taip ir yra, kad nėra. Žiūrėkit, yra, yra dar toks, tokia versija, kad iš tikrųjų yra klasikinė schema dabar organizuojama. Iš pradžio yra sukūriamas piaras, yra sureikšminamas žmogus ir informacijos kalnai, iš tikrųjų nieko svarbaus už to nestovi kol kas. Po to, kai tam žmogui yra sukūriama kovotojų už teisybę autoritetas, va tada suinteresuoti asmenys ar jėgos gali įmesti per šitą kanalą tą informaciją, kurie jie ir norės pateikti. Jinai gali būti tikra, jinai gali jau būti ir netikra tuo metu ir visi patikės jau ją. Jo, ir galbūt, bet... galbūt ateityje mes ir suprasim, kas už to stovi, kai paaiškės vienareikšmiškai, į ką yra nutaikyta. Tai čia tik uvertiūra. Nu, Visko gali būti. Labai gali būti, uvertiūra ar preliudas, taip sakyt, ja. reiškia, sunku pasakyti, kokia bus, taip sakyt, siekimas kokios iš tikrųjų, kokio judėjimo, kokios polifonijos čia bus siekta. Bet galiu tik tik pasakyti dar pridėdamas, kad vis dėlto atkreipkite dėmesį, inkriminacija šiandien jam nusikaltimų, kurie nieko bendra neturi visiškai su šituo skelbimu ar konos. Tai yra paprasčiausi baudžiamojo kodekso, taip sakyt, nusikaltimai, kur kiekvienoje šalyje lygiai tokie patys. Ir ta inkriminacija, ne jokios abejonės, aš nei galiu patvirtinti, nei galiu paneigti, bet mes žinom pavyzdžius pasaulio istorijoje, kada iš tikrųjų, taip sakyt, kūriamas baubas arba kūriamas, taip sakyt, kanalas, tą kanalą reikia įvardinti įvairiai. Ir štai diskredituoti iš vienos pusės, kad nebūtų jis, sakysim, išaukštintas ir iš tikrųjų tampa ypatinguoju, o iš kitos pusės per jį kūrėma labai daug versijų arba reikalinga versija, kad įvyktų kažkokie pokyčiai pasaulio gyvenimo dinamikoje. Ir šiandien iš tikrųjų, juk būkime atviri, bekintanti tą pasaulio dinamiką, besikeliant labai dideliam traukos centram į azijinę pusę, Na, šitą informaciją gali kartais greuti ir mūsų tą europinį krikščionišką į pasaulį. Vat štai čia, na, reiktų turbūt galima būtų irgi Rolandai pamastyti ir pagalvoti, ar kartais tai neliečiama štai šitos vertybės. E, kuria prasme? Todėl, kad iš tikrųjų, jeigu netenkam saugumo ir nebėra kaip visiškai apibriežti kai kurių vertybių pagal skalės, tai tada pagal korporacijas ir visų kitus įjimus, bet kokia, taip sakyti, pelno siekimo fazė, laisvosios rinkos, taip sakyti, ideologijos fazė yra teisinga, galima ir taip toliau, ir taip toliau. Ir pateisinama. O štai kur visas reikalas dar glūdi. Tai būtent turbūt moraliniai koncepcijoje, kaip pateisinti tuos siekimus, įrodant štai kokie veiksmai tikrai vyksta. Man taip matytųsi. Aš noriu dar sėk jau pabandyti paaiškinti klausytojams, ką aš turiu omeny ir ką matyt Gediminas turiu omeny, sakydamas, bet neįvardydamas, aš, per, aš paprasčiausiai pasakysiu, vakarų civilizacija, ta civilizacija, kurią mes atėjom prieš 20 metų, jinai dėja, kai mes į ją įsiliejom, jau jinai pergyvena matyti savo saulėlydį gyvenimas kolon pasiekė savo galimybių ribą. Daugiau gyventi iš spausdinamų pinigų ir iš tokio begalinio skolinimusi nei Jungtinės valstijos, nei Vakarų Europą nebegali. Ir puikus pavyzdys vakar, vat, e, Anglijos parlamentas pakėlė mokestį už mokslą iki 9 tūkstančių svarų sterlingų, 20 tūkstančių. Tris kartus. Taip, nori, tris kartus, taip. A? Studentai vakar, jau ne pirmą kartą beje per pastarosius porą mėnesių, muša langus, O kol kas tai yra tik pirmi žingsniai. Anglija yra prasiskolinusi skaičiuojant vienam gyventojui labiau negu jungtinės valstijos. Ir, o mūsų visuomenė, ir klausy, absoliuti dauguma neįsivaizduoja, ant ko didžia dalim buvo pastatytas vakarų gerbuvistas. Kodėl galima, sakykime, kodėl mūsų Mūsų žmogui yra mokamas toks atlyginimas, o ten tris kart didesnis. Jūs patys savęs paklausit, o iš kokių resursų moka airiai mūsų emigrantams tuos didžiulius pinigus. Iš kokių resursų? Ką airiai ką nors gamina labai baisiai. Ten buvo nekilnojimo turto burbulas pirmiausia, kuris sprogo ir buvo maži pelno mokesčiai, 12,5 procentų. Jie neklausydami Briuselio pasidarė mažus pelno mokesčius ir tai priviliojo savo dažnai jų emigrantų sukurtą kapitalą. Vat ir viskas. Tai iš kur tie resursai? Iš skolintų pinigų. Ir Ir aš neatmetu galimybės, kad šito Wikileaks užsakovas yra susijęs su šita problema ir vienai par kitaip čia yra bendro va, to bandymo kažkaip spręs šitą problemą. Nes kol kas kyla tik, žiūrėkit, tik asmeninės problemos. Ar apie Lietuvą šnekės iš tos informacijos, kuri kyla, ar apie Vokietiją, ar da, tik asmeninės atskirų žmonių problemos. Niekur rimto kol kas neįvyko. Bet kas signalizuoja tas, kas jau, kas jau atsitiko. Žiūrėk, kaip? Da, kad gali įvykti. Kad gali, gali būti bomba priekį, aš kaip sakiau, gali būti tas piaras paskui panaudotas ir mes suprasim, kas už to stovi, bet ką mes jau pamatėm. Vat vien tai, kad tu skaitai jungtinių valstijų, jiems svarbių objektų sąrašą visame pasaulyje. Jūs galite įsivaizduoti, kad Lietuva tokį sąrašą parašytų ir mes įvardintume, kas mums svarbu Lenkijoje, kas mums svarbu Rusijoje arba tos jungtinėse valstijose. Neįmanomi dalykai. O jie leidžia savo po visą pasaulį rašyti, kur jiems svarbus objektai. Taip, gerai, dabar pertrauka. Vikiliks rakte dalyvauja Rolandas Paulauskas ir Gediminas Dalinkevičius. Gediminai, pasirinktas Asanžas, pasirenka Ameriką arba Britaniją, pasirenka norėdami pertvarkyti kažkaip savo naudingą linkime pasaulį ir mm, skolų e, kontekste prasiskolinusio vakarų pasaulio, kieno sąskaita tas pertvarkymas. Aš galiu tiesiai pasakyti, sąskaita bet kurio paprasto žmogelio, kuris gyvena bet kurioje, taip sakyti, vienoje ar kitoje regiono dalyje, geria baisų vandenį, neturi kur gyventi, neturi ko tikėti, neturi ateities. Štai sąskaita šitų paprastų, eilinių, biednų, vieną kartą gyvenime gavusių teisę gyventi ir netekusių iš kartos teisės žmonių sąskaita. Šitas buvo visą laiką, šitas yra nuo biblinių laikų ir Aš, pažiūrėjau, kai girdžiu, kad, taip sakyt, vyksta konstrukcija, kuri būtų pilnai samoninga, Tai aš to netikiu, todėl kad vis dėlto prielaidos tik konstruojamos yra tai idėjai pasiekti, ar tai vėl per piniginį, taip sakyti, vienetą užvaldyti pasaulį, bet fenomenas žmogaus minties, kad jis būtinai nori būti valdovas viso pasaulio, be jokios abejonės šitoj visų įvykių vertiniai taip pat matyti egzistuoja <clears throat> ir kaip pat buvom pradžioj kalbėjom, iš tikrųjų, kokie motyvai yra šito viso sprogimo, tai galima ieškoti viename turbūt atsakymė. Tai kažkieno tai noras ieškoti būdų, kaip užvaldyti visą pasaulį. Žinant jo lab, kad šiandien jo lab, kad šiandien mūsų pasaulis globalus, turi begalinių ryšių sistemų. Ir štai vėlgi grįžtų prie vieno dalyko. Man reikės, kad jeigu jau tos ryšių sistemos visiškai apnuogina visus kėslus, tai lygiai taip pat galima teikti ir labai tikslingą informaciją, kuri galėtų labai daug ką veikti ir kitaip daryti, kaip norisi. Tik viena bėda. Man reikės vis tik negimė dar pasaulyje nei vieno žmogaus, kuris galėtų sukonstruoti pasaulio būvį ir jį vykdyti taip, kaip jam patinka. Šiaip ar taip, arba godulys, arba, taip sakyti, savęs taip pervertinimai, jie jau šiandien istorijoje yra tiek kartų buvę, tiek kartų matyti, Tačiau be abejo bėda yra ir kita, kada taip vyksta ir jeigu tai realizuojasi, tai stambus, dideli plotai kenčia, milžiniškos žmonių aibės netenka savo gyvenimų, nes vis dėlto, kaip ten bebūtų, ta, ta žmonių, kaip sakyti, reiškia bėda, kad jis yra jau visai nebelaisvas daugeliu atžvilgių nuo to mobilaus telefono lygiai, taip sakyti, visų kitų šiandieninių vertybių. Ir būtent jo prasiskolinimas visiškai tai sistemai, nes jis nebežino iš tikrųjų, kokie resursai gina jo šitą skolos sistemą paverčia tą žmogų labai sudėtingai, labai sunkiai gyvenančių šiame pasaulyje. Šildai su Rockefelleriais turi tą galimybę, pasaulis yra globalus. Nu, ar, tiek Rothschildai, tiek Rockefelleriai, tiek kiti naujieji geitsai ar kas nors, čia mes ką norim galim ieškoti, visuomet sutiksim vienu dalyku. Taip, jie, kurie gali sukonstruoti tam tikrą prievartos įrankį pas, ir pasaulio konstrukciją jiem naudinga, jie vis dėlto užspringsta imperiškam, tam vadinkim bendraja prasme, imperiškam mąstymė, nes tas mąstymas reikalauja vieno dalyko, kad visi kiti paklūstų tavo valiai. Štai čia ir kyla klausimas, ar vieno asmens valia iš tikrųjų yra tokia, todėl kad ne šitomis vertybėmis grįstas mūsų krikščioniškasis pasaulis turi atsakymą į šitą dalyką, jis ieško atsakymą, jis turėjo prieš 2000 metų jį įradęs. Vis dėlto kitą vertybę glūdė. Tačiau, kaip žinia, su šita vertybė, Dievas yra meilė vertybė, įžudyta nemažai žmonių. Ir dėja, tas žmogaus, taip sakyti, vertybinė skalė, jo kaip egzistencinio vieneto visoje žemėje ir jo kaip moralės kriterijaus, nes per, tik per žmogų ir galima surasti tą moralinį imperatyvą, per kitus nesurasi, tai štai šitoj vietoj ir mes atsidurėm tose keistose spastuose, kad visas procesas yra iš tikrųjų skatinamas tų jausmų, kurie paskui susproksta ir tarsi neždami progresą vienu metu staiga atneša didžiulės nelaimės, vėl stojam, vėl taip ir tolyn ir tolyn. Taigi šiandien mes tik matom to proceso, man regis, taip sakyt, sudėdamasis dalis, bet ar galim atspėti priežastingumą ir pasiekmes, tai aš manau, kad šiandien nuostabu dėkui žinių radijui, kad ieškom to atsakymą. Ieškom, Orlandas bandys atsakyti. Na, <laughs> neužkraukit ant manęs tokią, tokią užduotį, kurios šiandieną niekas pasaulyje <laughs> tai negali išspręsti. Nu, Vis tiek apibendrinant reikia pasakyti, kaip aš įsivaizduoju tą istoriją su Wikileaks šiai dienai, va, šitam rytui. Visas pasaulis turi tris versijas, kai tai yra asmeninis žingsnis Asanžo, ir to seržanto, ir nieko daugiau, ir jis siekia naudos asmeniškai savo. Vargu bau. Taip. Tikimybė nėra didelė, bet įmanoma versija. Ir interesas suprantama žmogaus. Antra versija tai yra korporacijų karas. Jie turi galimybės, jie dažnai takingesni už nedidelės valstybės, jie gali paveikti ir, ir tą informaciją gauti ir išmest. Tuo labiau, kad joje nieko rimto kol kas nepasirodė. Reiškia, jie gauna informaciją, kariauja savo žaidinius, atkreipi dėmesį, bet aš nepaskiau esminio dalyko. Asanžas čia prieš savaitę turbūt sakė, kad jeigu jis bus suimtas, jis išmes informaciją apie Bank of America. O čia kaip tik ir yra va, šitų finansų jau korporacijų karo erdvė. Nes Bank of America atstovauja kitų interesus negu, sakykime, tas senasis Anglijos kapitalas. Taip sako tie, kurie e, tikina žinatos dalykus. Tokios, tokios. Bet visi atsimenant, jis sakė, kad bus išmesta informacija apie bankus, bet neišmetė, ar ne? neišmetė. Gal dar bus. Gal dar bus. Tai štai jeigu čia kalbėsim, kad korporacijų karas yra įrodymų šitam. Ir jie galimybės turi, o realiai iš tikrųjų niekam nepakenkia, valstybėm ten vieną kitą diplomatą atšauks, tai nieko iš esmės nekeičia. Jie žaidžia savo žaidimus. Ne šiandieną sukelt e, vieno ar kito banko krizę. Tai reikia PR padaryti, visi nubėgs atsimti pinigus savo ir tas bankas, e, žinot, jis likviduojas. Beje, bandė jau prancūzų futbolistas, Ar ne? Bet nepavyko. Nepavyko. 14 tūkstančių viso sudalyvavo. Šitam kažkiek pavyko. Bet vadinasi, vat, visur panašus, panašus žingsniai yra daromi. Ir neaišku, ar jis irgi pats sugalvoja tas futbolistas, ar kažkas čia siekia, va, tų korporacijų karo yra išdava. Trečias, trečia galimybė, tai yra valstybių jau interesai. Ir čia jau visas spektras. Kinija ta pati, Jungtinės valstijos, Rusija, Anglija, Izraelis. Štai pagrindinės tos, kurios galėtų paskui kažkokią naudą iš to tikėtis gauti. Kol kas nepaaiškėjo vienareikšmiškai. Labai galimas dalykas, kad tas piaras, kuris jau dabar padarytas, yra tik tam, kad po to būtų galima išmesti tą informaciją, vardan kurios viskas yra daroma. Nepaaiškėjo, kam nauda. Taip, taip, taip. Ne, kol kas nepaaiškėjo. Bet pradėjo tai Amerika Anglija. Ne, kodėl? Informacija jos davė Atsanžui. Jis ne pats pasiemė. O iš kur, o, o iš kur tu žinai? <laughs> Kodėl tu taip drąsiai teiki? O gal, o, gal, pats, o gal, pavyzdžiui, tas pats Putinas sugebėjo papirkti net, atsimenat, kaip dešimt šnipų iš, iš, iš Amerikos jisai pasiemė atgal. Gal ten tie šnipai, suprantat, kažkokiu tai būdu prie, prie tos informacijos. Aš nežinau, kur iš šalis stovi kol kas. Ir Putinas e, su tokiu juokeliu, kad vakar, ar ne, ne Putinas, iš, prezida, iš Kremliaus e, vakar išėjo pasiūlymas jam Nobelio premiją duoti, suprantat. Ir rusai labai ramiai kol kas reaguoja. Jie su šypsena, nieko ten prieš jos tokio ypatingo nepasakyta. O, beje, įdomus dalykas, Gruzijos tas konfliktas 8 metų. Žiūrėkit, kaip yra pateikta informacija. Ir gruzinai ten gali rasti savo versijai, pagrindu ar ne, ir Rusija savo versijai. Visi, kurie nori, kaip nori, ten taip ir rasi savo argumentą. Kaip Biblijoje. Jo, jokių vienareikšmių sprendimų apie Gruzijos ir Osetijos karą iš tos informacijos vis tiek negali pasidaryti, ar ne? Triukšmo daug, chaoso daug, o nieks nepaaiškėjo vis tiek vienareikšmiškai. Ir dar vieną dalyką aš norėčiau pasakyti. Va tas Tas finansinis chaosas, tie bandymai spręsti iš esmės tas iškilusias problemas, gyvenimo skolon. Aš pats savo užduodu klausimą. Ar procesai valdomi, ar chaotiški. Ir žinot, ką aš pasakyčiau, aš labiau norėčiau, kad tas samokslas būtų. Nes tada aš dar tikiu, kad tie žmonės, kurie turi, beros čia esu sakęs, maksimalus pinigai reikalauja maksimalios erdvės jų veikimų ir maksimalios įtakos. Bet jie nori išlikti tie pinigai. Ir tada dar galima tikėtis, kad žmogus, nu nors kažkiek logiškai, va tie, kurie kontroliuoja procesus, keista pasaulį, kad kažkoks nors vis tiek bus kontroliuojamas chaosas. O jeigu tai yra iš tikrųjų veikimas iš susidariusios situacijos, tai tada mūsų visų nieko gero nelaukia, nes bus tada iš tikrųjų chaosas jau nevaldomas. Tai ar taip chaosas, ar taip chaosas. Tai aš labiau jau norėčiau, kad samokslas būtų, kad tie didieji pinigai žinotų, ką daro – ir siūlytų kažkokį sprendimą, tegur jiem naudinga. Jo, tegur jiem naudinga, bet ir mes, nors kontroliuojamam chaose gyvename. Mes kaip vergai būsim reikalingi jam. Taip, tai, tai nors tiek, o jeigu, <laughs> o jeigu chaosas yra nekontroliuojamas. Aš, ja, aš galiu tik įsivaizduoti, kaip atrodo Rolandas sėdėdamas prie butelio, kuriame lenda džinas <laughs> ir jis sako, kur ta tavo dega, kad išlaikyti, kad sulaikyti, <laughs> nes supranti, jis puikiai supranta, kad jeigu džinas išėjęs bus, tai tikrai supranti, nei pakilsi su to savo halatu. Ne, aš tiesiog sakau, yra, yra daugybė žmonių, kurie išgirdę vien samokslo <laughs> teorijos, tos, tos du yeah. žodžius, sako, ką jūs čia šnekat, aš jums ir sakau, aš norėčiau, kad